floro contra doloro. Fibromialgio estas malsano kiu genas du gis quar procentoin el la homoi tra la mondo. Di causas doloron, precipe ie simetriae punctoi tra la tuta corpo. Virinoi estas pli oftae victimoi ol viroi. Depresio, migreno, anxio, Lacetso cae bis de la intesto prescauciam accompanas la constantan doloron. Oni ne clares cies la causon de tiu malsamo. Medicinistoi de longa tempo sercias manieroin liberigi sia in pacientoin de tiu sufero, sed gis nun la netre mildigai remedoi limidias al medicamentoi quiui efficas ie la nerva sistemo. Onis cias ancao che specialae corp exercioi cae meditado povas helpi. Antau quelcae semainoi, la medicina reteio medscape.com publicigis curiosan espero vecan esploron faritan en Israela centro partopreno en curso pri flor arrangiado mildigas doloron cae psicaen simptomoen de pacientoi suferantai de fibromialgio. Practicado de arrangioi de artei flor bucedoi clare plibonigas la viv qualiton de tioi pacientoi. Gi funccias kiel mult flanca terapio. La esploro consistis el observado de grupoi da virinoi quiui frequentis dec du semainan curson pri arta aranjado de floroi en ciu semainai atelieroi sub gvidado de faca floristino. La partoprenintinoi raitis al porti heimen siaina creitain bucedoin. Ie la fino de la curso, ili ciui submetigis al testoi, ciui fidinde indicas la staton de la dolorai punctoi cae de depresio cae anxio. Resultis clara mildigo de la suferado de tiui virinoi, quancam la dolorei punctoi ancora existis. Post la fino de la curso, iom post iom, la simptomoi de fibromialgio revenis, quancam neniam plu cun la sama intensetso. Tio signifas che curazzado de tio malsano postulas longan tempon cae persistadon. Same kiel ocasas relate al medicamentoi. La esploristoi concludas che esprimado de arte capabloi estas grava elemento en ilia studajo same kiel o casas cun alia immensa et malsanoi crome elementoi el la naturo kiel aromoi floroi heim plantoi kai esto en bosco kai arbaroi certe faciligas la humoron kai malpligas stresson non tempe oni planas apliki flora arrangiadon contra aliai Reumatismus malsanoi